السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عشر حديث الثاني عشر أسمى رحمه الله kwenye anwani ya hadithi ameleta anwani hii kama suala lakini si suala si suala ya kwamba iwauliza atakajibu la ni suala yani ya takrir kukiri kwamba jambo hilo ni baya عندما تختلين عندما تختلين برجل pindi mwanamke unapokaa faragha na mwanamume unapokaa faragha yani khalwa alkhalwa ni mwanamume na mwanamke wakae mahali la yattali alaihima ahad mahali hapo hakuna anayewaona wao tu wawili hiyo inaitwa khalwa inaitwa khalwa ni ukae na mwanamume kwenye mahali faragha hakuna mtu yote anayewaona ni wawili tu sasa sema pindi mwanamke na mwanamume wataka kufanya hivyo fa'alami basi jua wewe mwanamke anna thalithukuma ash-shaytan kwamba watatu wenu huwa ni shetani watatu wenu huwa ni shetani sasa wewe mwenyewe pima umehudhuria mahali wewe na shetani yuko mahali popote ambapo shetani yuko na yuhudhuria bila shaka mahali pashari shetani hahudhurii kwenye khairi hata moja hahudhurii shetani kwenye mkao wa khairi hata mmoja sasa ikiwa mkao huo utasifiwa ni mkao wa shari ni mkao wa shetani ina maana ni mkao wa shari famadha tatawaqaina minhu famadha tatawaqaina minhu watarajia nini kwake yeye nani sio yule mwanamume aliyokuwa naye faragha kwa shetani ikiwa yeye atakuja kuwaunga awe yendo watatu wenu sasa watarajia nini kwa huyo ambaye ni watatu wenu ambaye ni shetani watarajia nini yani jibu wewe mwenyewe utajaza mwenyewe laeleweka linalotarajiwa laeleweka nini ni fahisha ni fahisha ndio inayotarajiwa mwanamume akikaa na mwanamke faragha shetani kaingia katikati خلاص تحصل الفاحشة والعياذ بالله أي حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خطب عمر رضي الله عنه بالجابية عمر رضي الله عنه قال اللي وخطبية واتو يسهم نيتو الجابية المهالي فقال كوانبيا يا أيها الناس يا أيها الناس إني واتو إني قمت فيكم كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ميمي نمسماما كسما مهيش بلينو nilivyosimama mimi ni kama mtume sallam alikuwa anavyosimama mbele yetu masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam akisimama mbele ya masahaba anasimama kama nani kama imamu kama kiongozi na Umar awaambia hawa ah, masahaba wenzake na wale watu wenzake na mimi hivi nimesimama mbele yenu pia nimesimama kama nani kama imamu kama kiongozi ndo maana yake fabaina e, eh, faqala akasema Umar hi hadithi usikum bi ashabi mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama mbele ya masahaba yani aliwaambia haya maneno ndo Umar yuyanukuu kwetu kwamba wao siku hiyo walikuwa wamekaa na mtume amesimama mbele yao mbele yao mtume akawahusia huwasia akawaambia usikum bi ashabi na wahusia sana na wahusia sana bi ashabi kuwaheshimu kuwafuata kuwakadhir masahaba wangu tafadhalini yani kuweni na heshima kuweni na adabu na heshima na ihtiram ya masahaba wangu haya maneno mtume sala salam ambia masahaba masahaba wao waondo masahaba Sheikh Sid atukusudia sisi tuliokuja baada yao atukusudia sisi ambao sio masahaba kwamba tuwe na adabu na heshima na masahaba sasa ikiwa wao masahaba wao wenyewe waambiwe waheshimiane wa wao kwa wao baadhi yao kwa baadhi maana wote masahaba na lugha alikwambia wao kefu sisi ambao kwamba tumekuja ambao si masahaba ikiwa sahaba mwenyewe yokumbushwa haki za masahaba wenzake azitekeleze na wote masahaba na mtume yawaambia haya maneno haya kefu sisi tulikuja nyuma yao yataka tuwe na adabu na ihtiramu na heshima kiasi gani ya masahaba thumma alladhina yalunahum kisha ni wale wanaokuja baada ya masahaba pia muhifadhi haki zao na muheshimu nao ni nani wale at-tabi'in wale at-tabi'in walikuja kufuata masahaba thumma alladhina yadhunahum kisha wanaofuatia hao ambao ni atba' at-tabi'in kwa hivyo karni tatu za mwanzo ni karni zinazotambulika kisheria hawa watu walioishi karne hizi tatu masahaba kisha tabiina kisha tabi'i tabiina hizi ni qurun thalatha mufaddala ni karne tatu bora ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam atakatuheshimu na tufuate na tukubali misimamo yao kwa sababu hawa ni watu Allah subhanahu wa ta'ala aliwahifadhi aliwapa isma kwamba ijtimai yao haikosei ijtimai yao haikosei sasa baada ya hizi karne tatu kuisha sasa karne zilizobakia zilizokuja baada yake hapo sasa wewe hadith wala haraj zungumza wala usiogope kuenezee balaa kuenezee mitihani ndio hizi tulionayo sasa haya tulionayo mabalaa yote tuliambiwa haya baada ya hapo mtume akasema thumma yafshul kadhib thumma yafshu alkadhib kisha utakuja kusambaa urongo urongo utatapakaa utakuwa kama kunwa mai kama chakula umesambaa yafshu ifsha ni kitu kuenea yani utaenea urongo kwenye mustawa wa wazee kwenye mustawa wa watu wazima kwenye mustawa wa watoto kwenye mustawa ya waume kwenye mustawa ya wake leo hata utakuta mtoto wa miaka miwili mitatu ajua kudanganya Allahu almusta'an eh شوف ابن ابو خمس سنوات ست سنوات ابو ثلاث سنوات اربع كذا ajua kudanganya subhanallah haya tuseme nini haya twende juu mtoto miaka kumi mtoto kishaksikilia miaka kumi kumi na tano huwa amekuwa ni bingwa kabisa bingwa na kikombe cha urongo bali maal asafi shadid hata wazazi udanganya wazee watu wazima udanganya wal billah sasa madha naqul ki hii ndo hali ijma liyom alwalid baba au mama humdanganya mtoto wake namwambia urongo thumma ba'da dhalik anta kupa hiki nitakufanyia kile nitakupa kile mama yafali sasa hii ni darasa mtoto ashapata kwamba ah kumbe urongo mambo ya kawaida mambo ya kawaida kwa sababu ah baba alinambia hivi alafu akufanya mama linaambia hivyo alafu kufanya fayansha at-tifl ala atakhfif min sha'n alkadhib mtoto atainukia kuona ah kumbe urongo jambo ah kwa sababu hata anaona kwa wazazi iko fallah allah sisi ndio tulipoteleza hapo wazee na maana watoto wetu sasa wameshikwa na ugonjwa kama huu waliaadha billah sasa namna urongo utakavokutapakaa mpaka mtume asema hatta yahlifa ar-rajulu wala yustahlaf mpaka itafikia kimango mtu atakuwa hulayamini wala hajaitishwa hajaambiwa hapa wallahi tena huyo kidhib sallallahu alafia yakdhib lidhalika jaa katika hadithi sahih muslim katika wale watu watatu ambao kwamba Allah la yanzuru ilayhim wala yuzakihim walahum adhabun alim Allah tuwatazama kwa rahma na atawapa adhabu kali na atoa takasa mmoja wao nani walmunfiqu sil'atahu bilhalif alkadhib huyu ni mmoja katika watatu almunfiqu sil'atahu mwenye kuuza na kusambaza bidhaa yake yuieneza bidhaa yake na yuisambaza kwa mayamini ya urongo ikidhib utakuta mtu anambia ah bwana hiba wallahi tena hata hujamwambia hapa wewe mwenyewe hata hujamwambia hebu hapa hujamwambia yesha hapa hii ni kipimo cha kuonesha urongo ulifofikia bihaifu mtu ataamua kuliamini hata hajaitishwa ndio yule mwenye kusikia amsadikishe wa huwa fi nafsi al-amr kadhib hii ndo hatari ya hizi zama vile vile akasema wayashhadu ar-rajul wayashhadu ash-shahid na atashuhudia mwenye kushuhudia yani shahada zur shahada zur si ushahidi wa kweli ushahidi wa kweli wakubalika akaja mtu akawa shahidi wa mzushi na ni jambo ni urongo yuwajua mimi nashuhudia urongo lakini yuaenda yashhadu rajul wala yustashhad hata ushahidi wake haujaombwa haujatakwa yani mimi sijahitajia kama ushahidi wake ashakuja ambia mimi shahidi mimi nilikuwa وما أنه يكذب أكاجي أكسمام بلا قاضي فيكذب أكتو شهيد ووزوشي والعياذ بالله أرونغ مفكيا جماكي وانغو هيكو هيو ألا لا يخلون رجل بامرأة ساسا هابا محل الشاهد يلكوني مقدمة وشهيدي كوني كتابو جيتو نهي جملة تمسى صلى الله عليه وسلم ألا تنبهيني تنبيه ألا ني أداة تنبيه وحرف تنبيه ala tanabahini la yakhluwanna rajulun bimra'ah nasikae faragha mwanamume yoyote pamoja na mwanamke asikae faragha mwanamume yoyote pamoja na mwanamke la yajuza illa wasipofanya hivyo wakakaa faragha waume na wake kana thalithuhuma shaitan shaitani ndo atakuwa watatu wao yani sasa baraza itatimia itakuwa watu wako barazani bado kiongozi hayafiki mkikaa wawili kiongozi atakuja atahudhuria ataongoza hiyo baraza na mwajua baraza yake ataipeleka vipi ataipeleka wapi naam thumma qal mwisho hadithi akasema alaikum bil jamaa na wausia mshikamane na kundi lilioko pamoja jamaa wa wamoja wa iyyakum wal furqa na nawaonya na kukatana na kukhtalifiana ma yambaghi waislamu yakunun ala umma wahida luhma wahida jamaa wahida sio watu wako mujtamiin ala alhaq wengine wakajitenga wakajitoa hii haifai la yajuz watu wameshirikiana wameshikamana kwenye haki chini ya kiongozi mmoja haifai kuleta furqa na kutenga watu fa inna shaytana ma'al wahid shetani yuko na yule mmoja aliyojitenga watu wote wako hivi na misimamo yao ni hii na jamaa ni hii na kiongozi wao huyo yeye aseme mimi sikubali akajitenga basi ajue shetani yuko na huyo aliyojitenga huyo mmoja aliyojiweka kando wa huwa minal ithnaini abad na kila mkiwa wingi shetani hukimbia mkiwa wawili ataanza kukaa mbali shetani mkiwa watatu atakaa mbali zaidi mkiwa wane atakaa mbali zaidi mkiwa watano mkiwa kundi ndo atawaepuka kabisa yani shetani atawaepuka kabisa فهذه ميزه الجماعه hii ndo faida ya kuwa jamaa في الحق طبعا kukusanyikana ni kwa ajili ya haki ama kukuwa jamaa kwa ajili ya dhalala na bid'a la hii haitakikani hii haitakikani kwa hivyo hii ni hujja lakini kwenye mahala pake eh kwa hivyo ni lazima muwe jamaa kwenye haki ama ikiwa ni watu kuwa pamoja kwa jamaa kwenye albid'a wa dhalala hii haitakikani hii haifai man arada buhbuhat aljanna man arada buhbuhat aljanna atakaye yule anayetaka pepo iliyobora ndani ya pepo yani bustani iliyobora peponi wataka Allah kupatie bustani iliyobora peponi falyalzamil jamaa kuwa kwenye kundi la haki yani ahli sunna shikamana na ahli sunna wataka kesho Allah akupe zawadi peponi akupe bustani ya kipekee ambayo haifanani na mwingine shikamana na kundi la ahli sunna buhbuhat aljanna yani wasataha wa khairaha bora yake yani katika pepo nzima bora mpale katikati na hayo usema buhbuha na hapo katikati yake inaitwa buhbuha kwa hivyo buhbuhat aljanna ni wasataha ni kati ya pepo ambao ndio sehemu bora pepo nzima wazi kwa kati فليلزم الجماعة نشكمان نكوندي لا الجماعة يعني كوندي الحق أهل السنة من سرته حسنته mwisho akasema man sarrathu hasanatuhu atakaye kufurahishwa na mema yake ukifanya mambo mema wahisi moyo wako wafurahi wafunguka kifua cha wakipana kwa sababu ni alhamdulillah umeshika mstari wa khair basi ukiwa hali yako ni hiyo kila ukifanya mambo mema wahisi raha kwenye moyo wasaathu sayiatuhu na ukifanya makosa wahisi moyo wako wachomeka huzni dhiki ukawa hali yako ni hiyo fadhalikumul mu'min jua hiyo ni alama ya khairi hiyo ni alama ya khairi na kwamba wewe imani bado iko kwenye moyo wako haijakufa lakini ukijiona ukifanya mambo mema waona ah uko vile vile tu usikii raha kwenye kifua wala huoni kwamba wafanya jambo zuri wewe wafanya mema lakini huoni huoni huoni raha huoni kifua chako cha kunjuka na ukifanya mabaya hata hutambui bali waweza kumwambia eh wewe wajua jambo fulani maasi amfanya ah hata hajui akifanya maasi hana athari moyo wake hauna athari haumchomi moyo hasikii dhiki kwamba amemuasi Mola wake ukimwona mtu moyo wake ni hivyo huyu haraka apelekwe akapate matibabu huu moyo wa kufa waisha iman kwisha lakini kama mtu ni muumini utamkuta ile madhambi ya mchoma yoteketea sema kwa nini mimi nafanya hivi haifai mimi kufanya hivi afani badilike hiyo ni alama ya khairi kwa sababu madha li'annahu tasuuhu sayiatu kila akifanya maasi hisi moyo wake wa mchoma hii ni alama nzuri ni alama ya iman lakini ukimwona mtu yupanda maiti panda tu alimeanzia huku chini sasa mpaka amefikia kiwango amekwenda amekwenda amekwenda mpaka hatambulikani tena muislamu si muislamu nasallallahu alafia wasalama kama hali tulionazo leo hii sasa ukiona hali kama hiyo jua hu mtu imani yake imekufa خلاص marid jiddan au mata ama imani yake imekufa wal bila kwa hivyo ukitaka kujijua kipimo chako bado mimi ni mu'min tazama ukifanya maasi wahisi dhiki wahisi kukereka ndani ya moyo wahisi uchungu basi alhamdulillah jua ni alama ya khairi kwa sababu ukisikia uchungu kwenye moyo ule uchungu utakusukuma utubie utakufanya mpaka ujute mpaka utubie lakini kio kile ukifanya maasi huhisi uchungu wote ule moyo ushakuwa mgumu utaendelea maasi hii italeta maasi nyingine utafanya utafanya mwisho mauti yatakufika bila tauba kwa hivyo kule kusikia uchungu kwenye moyo ukifanya maasi ni alama ya khairi na ni zuri jambo hilo mwisho litakupelekea toba kwa hivyo mtu asiseme ah mimi bwana mbona nina dhiki naona nina hivi nimeacha maasi lakini bado nasikia kuchomeka la la hii ni alama ya imani subiri uchungu huo na huo uchungu utakufanya ufanye tauba na urudi kwa Mola na ukifanya mambo mema wahisi mashaallah wasikia raha alhamdulillah siku hizi khamsa salawat azinipiti nasoma Qur'ani nafanya sadaqat wewe una kifua chako wasikia raha hata uweze kuielezea ah jua sasa hiyo ni alama ya iman kwa sababu kila ukifanya mema kila kifua chako kikikunjuka kwa saada na furaha anaoitia Allah kwenye kifua cha mu'min akhrajahu at-Tirmidhi hii hadithi imepokea Imam at-Tirmidhi katika kalimat qawluhu aliposema la yakhluwanna la yakhluwanna ay la yanfaridanna wasipwekeke wasiwe peke yao la yanfaridanna yani mume na mke wasiende mahali wako wao wawili tu hakuna watatu hawaonekani na yote wako wao wawili tu mume na mke asifanye hivyo hiyo huitwa khalwa infirad kukaa mbali na watu mkajificha mahali mko nyi wawili tu نبادو همجاوانا يعني لا يجوز هذا ما ينبغي هذا قوله بحبوحة الجنة شغل الزياني وسطها وخيرها مهالي بورا بيبوني أبوني كتكتياك في هذا الحديث فوائد إيه حديث تسمى بيبا فوائد منها أولا فإذا كان كانت حديثي الحديث دليل هي حديث دليل على خيرية وفضل القرون الثلاثة بعد النبوة حديث يونوش ubora na fadla ya karni tatu baada ya mtume kwamba hizi ni karni bora na mtume mwenyewe ndio aliyoshuhudia hayo wa humus sahaba wattabi'un wa atba'u tabi'un hizi karni tatu hadithi yaonesha ndizo karni bora kwa sababu kwenye karni hizi tatu kulikuwa hakuna urongo ndo baada ya kusema hivyo mtume akasema thumma yafshul kadhib kisha baada hizi karne tatu sasa urongo utakuja kutapakaa wenee kwa hivyo ina maana kwenye karne tatu hizi hakujulikani urongo hakujulikani urongo katika karne hizi lidhalika Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu alipoghibu vita vya Tabuk kwa kutasaha alifanya tu tasahul asema ah mimi nitajitayarisha nitoke inshallah wakati wa siku ya kutoka imefika masahaba watoka na mtume enda tabuki yasema ah mtajitayarisha mtajitayarisha mpaka asende pindi mtume aliporudi wanafiki waenda kutoa nyudhuru ah na nilikuwa naumwa na nilikuwa na hivi siwezi kutoka mtume wa wakubalia sasa wakabakia watatu Kaab na Hilal na Marara hawa watatu wakasema Kaab ndo wakaanza kwenda Ah, hawa wawili walianza kwenda wa Hilal na Marara walikwenda kwa mtume wakaulizwa mlikuwa na udhuru gani na walikuwa watu wazima wazee Kaaba ndo alikuwa barabara wakasema tulikuwa hatuna udhuru wote tumeghibu tu Mtume sala akamwambia ha nendeni zenu sasa mpaka Allah atakapokuleta hukumu yenu Kaaba kaulizia wale wenzangu wanjibu nini kule wakaambia wale walizungumza kweli akasema sasa sasa yeye wataka kwenda familia yake mwambie naye nenda kadanganye bwana eh nenda katoe udhuru yani toe udhuru wenzako wametoa udhuru kumbe wale wanafiki Kaaba sema karibu kuni kunishawishi lakini nasema nilipokwenda kwa mtume sallallahu alaihi nikiutazama uso wake nilishindwa sikuweza kuzungumza ila ukweli kwa sababu asema najua kwenye nafsi yangu lao nitamdanganya huyu sasa hivi itashuka aya inahusisha ibainishe urongo wangu akaenda kamba ya rasulullah mimi hakuna mtu siku hiyo alikuwa na uwezo kama mimi sikudanganyi eh kwa hivyo sikutoka tu kwa mwenyewe nimefanya tasahul tumekwambia sa amma hadha faqad sadaq huyu madawa amesema kweli nenda kakae kando mpaka Allah hukumu hukumu ikitoka ilitoka vipi hukumu ikitoka ilitoka kwamba wagurwe mpaka Allah abtaribishe almuhim Kaaba asema baada ya tauba yake kushuka hapa ndo shahidi asema baada ya tauba yangu kushuka asema sikuwahi kuona siku ukweli ulioniokoa kama siku hiyo yani ningeteleza ningedanganya ile siku kuisha ingeangamia lakini akasema madamu kilichoniokoa ni ukweli akamwambia mtume sallallahu ya rasulullah na kuahidi inna lillahi alayya an asduqa ma haitu nimeweka nadhiri kwa Allah kwamba nitasema ukweli mpaka kufa kwangu sitadanganya tena kwa sababu hunu ukweli ndio ulioniokoa akamwambia hivyo inna lillahi alayya an asduqa ma haitu maisha yangu yote na naam alipokuwa mkongwe mtu mzima Ka'b radhiallahu anhu awaambia wenzake mimi nilichukua ahadi hiyo kwa Mtume sallam na mbele ya Allah kwamba nitasema ukweli alhamdulillah mpaka saizi niko mzee bado mimi naongea ukweli na namuomba Allah mpaka siku za mbeleni nitakapokufa anithibitishe na ukweli hizi ndio ilikuwa qurun mufaddala walikuwa hawajui urongo kitu gani kasi kama sisi bwana kitu kidogo tu hawe na sungedanganya tu asungemwambia tu ghairi dhalik thumma baada dhalik yantashir alkadhib kwenye mustawayat za jamii zote hakuna tena sasa kusikiza kwa kuameniani tena na ثانيا katika faida za hadith وفيه التحذير من الكذب hadithi ni onyo yatahadharisha urongo yatahadharisha watu kudanganya kusema urongo wa anna fushuwahu min alamat ahli shar na kwamba kuenea kwa urongo ni alama ya watu wa shari si alama watu wazuri kwa sababu urongo ulidhihiri baada karne tatu bora kuisha kwa hivyo ina maana ina maana watakaokuja baada karne tatu urongo kuenea kwao ni alama ya shari yao ama wema wao نيشريا فهذا يدل على أن فشو الكذب كوينيا كورونغو من علامات أهل الشر نكتك علامة زوات وشاري لذلك أن لتوكيزا بعد قرن تاتو ثالثا كتك فايدة حديث يتاتو وفيه النهي عن كثرة الحلف بدون حاجة حديث بيا yakataza kuwapa hapa saa yote saa yote wapa hapa tu kwa hapa wala kiapo tu hata ukuitishwa biduni haja wala hakuna haja yote nganga alikuwa kuna haja watakusisitiza jambo kulitilia mkazo jambo sawa lakini kidogo tu wallahi tena kidogo tu wallahi kidogo wallahi saa yote bila haja yote la shaka hili jambo si zuri halitakikani na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wala tuti' kulla halafin mahin usimtii mtu ambaye saa zote yupo hapa hapa tu maandari hadha lidhalik haifai saa zote mtu anatamka kiapo tu pasina haja yote mayambari Allahumma illa ikiwa ameombwa aape au amezungumza jambo atakulihimiza na kulitilia mkazo hapo sawa aape nani ثالثا katika faida za hadith وفيه النهي عن شهادة الزور وقول الزور hadithi ni katazo na ni onyo kwa kuzungumza uzushi jambo hakuna ukasimama ukatoa ushahidi ah ilikuwa hivi hivi hivi na ni urongo wa jua hadha isama shahadatu zur wa qawlu zur haifai kuzungumza jambo hakuna utasikia mtu ashazusha hili ashazusha lile na kumbe maskini likifuata lile jambo hakuna jambo kama lile wal billah ameamua kusinanga mambo ili huyo achukiwe na huyo achukiwe ما يجوز هذا شهادة الزور وقول الزور حديث يكتاز pia تبيه وبايا خامسا كتك فائز حديث وفيه النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية أجنبية وفيه النهي حديث نيونيون نكتاز عن الخلوة كوكا خلوة بالمرأة الأجنبية كوكا بكياك متنا منمكن بين أجنبية نيه fi jamii al katika hali zote katika hali yoyote haifai mwanamume kukaa faragha na mwanamke ma yajuz kwa sababu hadithi haikuvua hayo yote na ikihitajika mwanamke aende faragha na mwanamume lazima tukwe mtu katika mahrimu yake ni lazima aweko mtu kwenye mahrimu yake pengine inaweza kutokea haja ya kimatibabu au haja ya tafhis tabibu kumfanyia fahs na tashrih mwili wa mwanamke wahitajia tashrih yani kukaguliwa kimatibabu kupimwa hapa kupimwa pale fahadhi haja lakini la la budda an yakuna fihi mahram aondoshe ile khalwa aondoshe ile khalwa au hata kama si mahram lakini wengine katika wanawake ambao kwamba watakuwa wameondosha ile khalwa ikiwa watakuwa ni faragha wao wawili tu peke yao sema hai kwa sababu ni utabibu ya fala hakuna kuna kufaa hata kumwapa zote hali zote fi jamil ahwal ni haram la yajuz wewe na maana hakuna hata hali moja aweza kuruhusika mwanamume kukaa faragha na hakuna hata hali moja hiyo ndo maana ya hadith sadisan katika hadith wa fihi at وفيه min من ash-shaytan hadithi yatatutahadharisha na vichimbe vya shetani vichimbe vyake wa annahu harisun fi wuqu'i zina shetani yeye henda mbio usiku mtana atahakikisha mpaka amemtelezesha mwanamume kwa mwanamke hii ndio ajenda yake kubwa maana kuambiwa yeye ni watatu wenu maana yake nini huja kuwapepea akawapepea mzungumze kwa uzuri ha hamaanishi hivyo bwana shetani kuja kwa watatu wenu ni kufanikisha fahisha itokee mpaka lifanikishe ahakikishe huyo mezini na huyo hiyo ndo raha yake lakini kwa watatu wenu asimana kuja kusikiliza mwasema nini basi akaenda zake ah, maana yake ni kuja kuwachimba amchimbe mwanamume mpaka aingie kwenye uchafu wal billah kwa hivyo hadithi yatuonya tusifanye jambo hilo tusimpe shetani fursa ya kutuingia kutupotosha sabian سابعا فايدة سابع وفيه الحث على لزوم الجماعة حديث يتهميزو tuweko kwenye jamaa ya haki tusende kuungana na ahlu dhalala wa ahlu bid'ah tuwe kwenye ahlu sunna wal jamaa jamaa ya haki ونبذ الفرقة والاختلاف نتويبوك اختلاف ونفرقة mitengano na ikhtilafati tuache ya mwisho katika faida za hadith وفيه أن لزوم الجماعة من أسباب دخول الجنة ورفعة الدرجات فيها وكشكمانا نكون لأهل السنة والجماعة هي نسباب يكون جيبوني وكشكمانا وكأن كجيونغا نكون لأهل البدع والضلالة هي نسباب يكون موتوني جيموتوني نهاسي من ينغو بانا ها هاسي من ينغو هاني من ينغو يمتومي كي كخطب يوات الكسامة من ينغو إن كل محدثة بدعة كل بدعة balala kula balalatin finnar kuna watu hao wasikia raha kuimba hii hadithi kwenye kwenye nikaha kusoma hutuba hiyo kwenye jumaa kumbe starehe yake ni kusema inna kullu bid'a balala bana kullu dalala finnar akija kiambiwa maana yake wewe umeingia kwenye kundi la bid'a maana yake kwamba wenda motoni ushtuka ah nyinyi utia watu motoni bwana ah wewe mwenyewe umejitia mwenyewe sasa tukufanye nini wewe mwenyewe kwenda kuchagua kundi hilo litakufikisha motoni sasa ukifaraga sababu ya kukupeleka motoni utasemaje ni mtu mkutia motoni sema wewe mwenyewe unakwenda kufanya sababu mpaka ile sababu ikakupeleka kwenye moto eh, huu ndio ukweli wa mambo lakini watu utatizo ambao hao kufurisha watu hawa hao peleka watu motoni walio peponi wao tu hatuseme hivyo. sisi hatujijui kwamba sisi ndio peponi au nyinyi hatujijui lakini kijumla kikundi tuwajua kwamba kundi letu ni la peponi na ndio la haki kwa sababu ndio kundi la mtume Muhammad sallallahu na makundi mengine ni ya batil na mwisho wake motoni hii ni kaida maarufa kwa mtu yote ambaye kwamba anafahamu dini Naam hizo ni baadhi ya fawaid zilizoko kwenye hadithi hiyo Tuchukue na hii moja ambayo ni fupi tumalizie na hii moja ambayo ni fupi hadithi inayofuata ya 12 ya 13 asema mwenye kitabu al-muallif rahimahullah waffaqahullah litakun zinatuki ba'ida an ghadabillah hii ndo anwani ya hadithi litakun zinatuki yawe mapambo yako ukijipamba yani wewe mwanamke pindi unapojipamba uwe vipi baida uwe mbali an ghadabillah na hasira za Allah yani usitukulie kigezo cha kujipamba kumpambia mume wako ukaifanya hiyo ni sababu ya wewe paragi hasira za Allah hiyo utakuwa ni mwanamke sokwa na akili kwa sababu kiangalia ah kumfurahisha mume huku Mola wangu unichukia hiyo ni akili hiyo ina maana mwanamke hana akili mzuri kama ana akili mzuri hawezi kuparaga ghadhabu za Allah alashan mume wake aridhiki huu ni utovu wa akili bila shaka kwa sababu utakuwa huko yajichoma nafsi yake mume wake astarehe a'udhu billah hadha ma yajuz kwa hivyo almar'atul aqila mwanamke mwenye akili hafaji haparagi mapambo ambayo kwamba mapambo yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza na ameyakasirikia ajiaridhia hasira za Allah tu alashan ati mpambia mume wake wengine wana ujinga mwingine wa hali ya juu utamwambia khe hii zina umefanya wewe ni haramu usifanye ah lakini mume wangu mume wangu aniruhusu au mume wangu yuaridhia yuwapenda tumeambiwa bora mume wako yataka madamu wataka nitamfanyia mfanyie kwa uzuri na uendelee kumfanyia kwa uzuri lakini kisha atakuja kuona ule mume wako atafurahika na lile pambo mwenyewe na pengine aende za kipeponi makini weke tumfurahishe ubaki yeye akuangalia kule sasa ah huyu alikuwa kinifurahisha duniani ni yeye sasa sasa hapo ndo tutakapokwenda kujua furaha ya mume ni ipi fallah allah intabe usije ukatoswa kadanganywa ukaambiwa afanya ah, madam mimi napenda wewe fanya la kupenda kuzuri ni kuchunga mipaka ya Allah wewe kama wapenda hivyo utaangalia mwanamke angalie je hivi anavyopenda mume wangu imevuka mipaka ya Allah ama la kama haijavuka mipaka ya Allah na ni mambo mubaha mfanyie hakuna shikali lakini ile amri aliyokupa mumeo ikiwa itakhalifu sharia tavuka mipaka ya Allah ole wako usijaribu kufanya hata kama utapewa talaka afadhali upewe talaka kwa sababu umepewa talaka kikweli kihaki kuliko kufanya amri ambao ni maasiya mume amekuamrisha la yajuz hada عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديثا يبكي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وممتوم صلى الله عليه وسلم قال سيما لعن الله amelani Allah subhanahu wa ta'ala alwasila alwasila alwasila ni nani alwasila hiya allati ni mwanamke ambaye kwamba tasilu sha'ra bishari yuwaunga nyele zake kwa nyele zingine sawaun kana linafsiha ni sawa sawa zile nyele anazounganisha nzani zake yeye mwenyewe alizikata kwanza kisha akaziunganisha amli ghairiha au alikwenda kutukua nyele kwa mwingine zote mbili ni wasila na ni mal'una mwanamke kama huyu ni mal'una amelaaniwa na Allah hata kama atazikata nyele zake azikate kabisa kisha sema ndio kaziunge pia ataingia kwenye kwa hivyo ni sawa sawa zile nyele anazounganisha zake mwenyewe amezikata akaja kaziunganisha baadaye au mitukua mikili ya nyele kwa mwingine akaja kaunganisha baadaye yote mawili ni haram na ni mal'una mwenye kufanya kitu hicho hiyo ndo maana nini alwasila mwenye kuunganisha nyele walmustawsila na yule mwenye kumuomba mwenzake njoo niunge akamwambia mtu fulani njoo niunge nyele wote wawili mwenye kuunga mwenye kufanya kazi ya kuunga nyele na hizi kazi leo usomewa a'udhu billah eh? mtu aenda kusomea kabisa kuunga nyele kazi ya laana aenda kusomea kazi ya laana kabisa hana neno kwake mubah na ameambiwa pengine na mashekha hakuna neno nendeni kasomeni <laughs> subhana leo maajabu yule basi amelaania mwenye kufanya kazi hiyo alwasila walmustausila na wewe unamwambia njoo kichwa changu hiki hebu niunge wewe pia umeingia kwenye laana nyote wawili alfa'il walmaf'ul anayefanya na anayefanya nyote mtalaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala wal billah na nani anayeweza kustahimili laana ya Allah nani hakuna hiyo ndo maana alwasila walmustawsila ni yule alladhi yatlubu dhalik anayetaka mtu amuunge yule mwenye kufanywa mwenye kuungwa nyele wote wawili wameingia kwenye katano ya pili walwashima walmustawshima walwashima mwanamke huyo ana tabia ya washi kwa hivyo leo hii kuna wanawake wangapi wanaona kuunga nyele zikawa ndefu ni urembo wengi wanachukulia huo ni urembo hususan wakiolewa hufanywa hivyo sasa wewe mfurahishe mume wako usiku ule wa nikaha wote mfurahishe kwa uzuri lakini ujue umengojewa na laana ya Mola wako mbele yako utaiweza laana ya Allah kama waiweza endelea kuunganisha bora wewe waiweza tu laana lakini kama huiwezi shetani asikudanganye nafsi yako akakwambia afanya ni usiku mmoja tu na usiku ile ushakupigwa picha basi utatoa na basi sikupigia picha tu sio kupigia picha ina neno utatoka muhimu utakoshonekana nyanyele ndefu fantabe hii ni nukta muhimu sana lazima tuiweke wazi kwa leo hususan zama hizi alwashim ni nani alwashim alwashim maana yake ni gharzu ibra fi aludhu au nahwiha ni kudunga sindano kwenye kiungo au kitu chochote chenye kudunga mfano wa sindano ukadunga kwenye kiungo hata tasila dam mpaka damu itoke kaingizwa sindano mpaka damu ikatoka thumma yuhsha binuratin au midad alafu ikajazwa ile tundu ishakutolewa sindano yajazwa nura chokaa nura yani chokaa au midad mawino au kuhul wengine utia wanja ukibaada ya muda ile ngozi uchoreka kitu shepu ya kitu ikawa kuna rangi na sana huwa ni rangi ya kijani khadra baada ya kufanya hivyo kisha kutoa ile damu manake ile sindano yadungwa kwa juu ya ngozi sio ndani sana alafu hapa tahta aljild chini ya ngozi ndio huingizwa chokaa ama ikaingizwa wino ama ikaingizwa wanja ikasagwa sago kaingizwa alafu uchoreka shepu ya kitu ile sindano alivyofanya hiyo inaitwa washing hiyo huitwa washm na sasa imeenea yafanywa sana hata Uislamu almuslimun alifaluna tumeona mtu utembea amejaa magaba kama fadigo si yule nani la yonda wala mimi magaba huku magaba huku ukimwangalia utashinda huu ni kiumbe Allah alomuumba amemuumba mzuri ngozi yake mzuri ankonda kufanya hivi wala iyad billah amekuwa kama shetani hata humtambui tena mwenyewe sema ni urembo kwake urembo wake wa kishetani wala iyad billah qala abu daud abu daud alipopokea hadithi alisema kwenye sunan alwashim maana yake nini alwashima washima ni nani hiya allati taj'alu alkhilana fi wajhiha bikuhlin ni yule anaida khilana eh? anaidunga anaidunga kwenye nyuso zao aina za sindano zamani chuma ikiingizwa fi wajhiha zamani walikifanya kwenye uso wakichora shepu fulani kwenye uso ya uwa au ya chochote zamani ndo akasema fa fi wajhiha fi wajhiha zamani likifanywa kwenye uso bikuhlin kwa wanja au midad ama kwa wino baada kudunga ile chuma au sindano ukitoa unajaza wino alafu unafuata ile shape kitu umetungia hiyo huitwa washim tamwona mtu tembea kwenye ngozi alafu haifutiki tena sikia haifutiki tena pengine mpaka amalia operation kubwa wala yadhabil billah amejitafutia mwenyewe na mwenyewe aona ni urembo amemchorea bwanake na bwana aona amemchorea mkewe subhanallah kullu hadha taghyir khalqillah na kugeuza ngozi ya Allah aliyoiumba nzuri ukaenda ukachora asema nafi' waqala nafi kwenye hadithi mbele asema alwashmu fil litha washmu hufanywa kwenye masinye alitha ni hii nyama ambayo kama juu yake umea huitwa masinye hii nyama nyekundu ambayo juu humea meno huitwa masinye huitwa litha sasa zamani ina maana walikichora kwenye meno chini hii nyama kwenye meno chini huitwa litha zamani walikifanya hivyo kwa sindano nyembamba lakini ulama katika sharh hadith asema hapa ametaja litha ametaja masinye haina maana ni, ni masinye eh si masinye ya meno ni sehemu yoyote ya mwili wazi ndio kwenye tafsiri yake mimi naambiwa nini gharzu ibratin fil ubwi kwenye kiungo yani chochote uso kwenye masini ya meno kwenye mashikio wengine uchora kwenye mikono wengine uchora miguuni wengine uchora kwenye matumbo yote huitwa washm huyu ni mtu maluuna amelaaniwa akhrajahu al-bukhari wa muslim hadithi imepokea imam bukhari zamani walikifanya kwenye meno chini kwenye maa ufi itaje hii masinya sijui ni hii chini ya meno almuhim ni nyama nyekundu meno kisha kusumuka ubakia sasa ile nyama zamani likichorwa hivyo طيب hadithi imekuja kukataza aina mbili ya urembo aina ya kwanza ni alwasl aina ya pili ni alwashm hii hata mwanamume akikwambia kafanye mambo ya hapo takuwa sasa siwezi maanake sasa mimi naingia kwenye laana sababu ni kufurahisha tu wewe la hapo lazima ukatae طيب في هذا الحديث فوائد في حديث كنا فوائد منها أولا فايدة كوانزا حديث الحديث دليل على أن الوصل والوشم حرام من كبائر الذنوب سي حرام تو بل من كبائر الذنوب حديث ni dalili ya kuonesha kwamba urembo wa kuunganisha ambao nyele sio yako ukaenda kuunganisha na nyingine au kuchora chora ngozi za mwili na vitu vya moto haramun ni jambo la haramu haya mambo mawili ni haramu min kaba'iri dhunub ni katika madhambi makubwa kwa nini kwa sababu imekewa laana dhambi lolote lilotajwa na laana huwa ni kabira min kaba'ir adh-dhunub ina maana mwanamke tauba yake akifanya hivyo si, si, si aache tu haitoshi kuacha tu tauba yake ni mpaka alihusu dhambi hilo kwa tauba khassa sisema ah mimi bwana alhamdulillah alikuwa nikifanya sasa nishaacha bado hiyo si tauba hata kama umeacha kweli ni lazima ulitaje hili dhambi khassa umwambie Mola wako Allahumma inni atubu ilika min hadha ulihusu lile dhambi kwa tauba hiyo ndio hukumu ya madhambi makubwa yote hakuna kuhukumu tauba am ati astaghfirullah astaghfirullah wa tubas la budda ulihusu dhambi gani lile kubwa ulihusu kwa tauba yake hasa hii ndio inayotakana baada ya kutubia na madhambi kama haya ni hivyo au hiyo ndio namna ya kutubia antajala taubataha hasa kwa sababu wewe wafanya madhambi mengi yeah. faida pili ya hadith ثانيا ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم وصل الشعر مطلقا jumhur ya ulama wamekwenda kuharamisha kuunganisha nyele mutlakan kwa hali yake yoyote yani ni sasa uunganishe kwa nyele nyingine au uunganishe kwa kamba au uunganishe kwa nyuzi au uunganishe kwa konge au uunganishe kwa rasta utakavyokuunganisha kila hali ya kuunganisha nyele kwa nye, kwa chochote ni haramu hata ukaunga kwa nyele kwa kamba ya konge pia ni haram hii ndio kauli jumhur mutlaqan wamekataza uunganishaji nyele kwa hali yake yoyote ni sawa sawa ni kwa nyele nyingine au ni sawa sawa ni kwa kamba au nyuzi hii ndio kauli jumhur dalili yao istadallu بحديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما في صحيح مسلم من حديث جابر أسمى زجر alikataza zajara yani naha alikataza kwa ukali kisikia zajara ni kukataza kitu kwa ukali zajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekemea kwa ukali mtume sallallahu alaihi wasallam antasila almar'atu bisha'riha shay'an mwanamke aunganishe nyele zake kwa kitu chochote shay'an chochote iwe nyele kama hizo iwe ni nyuzi iwe ni konge iwe ni kamba takaokuwa iwe ni wigi takalokuwa yaingia shay'an chochote hii ndiyo kaul ya jumhur alilm na dalili yao ni hadithi ya Jabir وذهب بعض العلماء بعض الفقهاء علماء وكسمة منهم الليث بن سعد وأبو عبيدة وكثير من الفقهاء وقوليا وكسمة ذهبوا إلى أن المنهي هو وصل الشعر بالشعر kwamba kilichokatazwa ni kuunganisha nyele kwa nyele kwa nyele nyingine ima nyele zako mwenyewe ama nyele za mwanamke mwenzako zikatwe ziletwe kwako ziunganishe hawa baadhi ya ulama wao wanaona hapo tu ndio katazo hapo tu ndio katazo ama ukiunga nyele kwa nyuzi au kamba za konge au zitambaa ukashonesha ukaunganisha nyele zako na vitambaa za nyele hawa wanaona hiyo haikukatazwa lihadithi muawiya wakastadilli fi sahih al-bukhari ile hadithi ya muawiya radiyallahu anha alipopanda mimbar fa akhadha waqsatan min sha'r akashika mrundu wa nywele akaziinua hivi akasema sami'tu nabiyakum sallallahu harrama alwasla bihadha nimemsikia mtume akiharamisha mwanamke kuunganisha nywele bihadha kwa hizi akazishika sasa wale wakasema huu muawiya hadithi yake yafahamisha radhiallahu anhu kwamba ni nyele tu si chingine kwa hivyo almasala fihi ihtimal ihtimalati vile vile baada hadithi ya muawiya kwanza maza maliza hoja zao wakastadilna kauli ya Said ibn Jubair عند أبي داود la سما bil بأس la لا bil بالقرامل hakuna ubaya mwanamke kuunganisha nyele zake kwa karamel karamel zamani ni aina ya mmea mrefu una nyuzi nyuzi hasa alikuwa anawake kisukia nyenye hususan wale kuna wanawake wana nywele zao laini sana hasa husukia na ile karamel zikawa ngumu ngumu kidogo zikashikana wanafanya hivi hasa asema Said la ba'sa hapana ubaya kufunga nywele kwa hizo karamel ukisukia nazo ukaziunganishia nazo wabihi qala Ahmad na hii ndio kauli Ahmad pia Imam Ahmad aliichagua kwa sababu ni nyuzi hasa kutengezwa kwa suf ama harir hizo karamel ni nyuzi za hariri ama za suf tengenezwa na suf zikafanywa kama mkile akasukwa na mwanamke na zamani walikifanya hivi kwa nini kwa sababu wanawake walikishtakia kwamba hususa wale wenye laini sana wakizisuka nyele zao kidogo zafunguka funguka hazikai maana laini sana sasa akishughulika kazi zake za nyumbani au ni msichana wake mdogo ananyeleva kimsuka kidogo akicheza zafunguka wakawa wapata tabu sasa wakichukua hizo karamel hizo nyuzi za hariri ama nyuzi za konge wakikuntani atamsuka nyele ule mkili mwana ikifika katikati ataanza kuunganisha hizi kamba ule mkili ushikane ndo afunge ile kamba zile nyele ziwe madhubuti hii ulama hao wameruhusu hilo wameruhusu hilo na sababu ya kuruhusu wasema kwa sababu zile karamel hazina udanganyifu wasema hata ile mbali akitazama ataziona tu huyo mtia konge Kwa hivyo hapo hakuna udanganyifu hii ndo hoja yangu na kauli ni hizo mbili lakin ala kulli hal alladhi yadhhar wallahu a'lam qawl ambayo kwamba ni mzuri zaidi at-tafsil at-tafsil ikiwa mwanamke amefikwa na haja ahitajia kutia karamel kwenye mikili ya nyele zisifunguke na zile karamel zina rangi yani zaonekana wazi bihaifa hata mimi kwa mbali nitaona huyo ameunganisha nyuzi fala haraj hiyo haina ubaya kwa dharura hii ya anonayo huyo mwanamke ili nyele zake saa zote zafunguka ni mashaka saa zote sokota nyeye kisuka saa zote yashuka alaiha itakuwa ni mashaka kwake sasa kadima zamani hata watoto wadogo walikitiwa vitambara tulikiona vitambara kisukwa nazo watoto alashanze shanze madhubuti kwa haja kama hii على الصحيح من أقوال العلماء فلا حرج فلا بأس فلا بأس hapana ubaya kufanya karamel kwa malengo hayo ama ile karamel iwe ni nyele zingine au ni kifaa au ni, ni kitu nyuzi ambazo kwamba hata rangi yake ni kama nyele bihaithu minki wa kwamba siwezi kumtambua huyu ameunganisha kuunganisha ikiwa hali namna hiyo fahuwa haramun la yajuz fahuwa haramu kwa hivyo hata akitia karamel ajaribu kutia karamel bihaithu watu watatambua si nyele zake kama ni rangi nyingine alashan kwa sababu dharura ya nyele zisifunguke ni dharura ya nyele zisifunguke si dharura ya urembo hapo kuna masala ya urembo moja kwa moja mamnuu shamalizana nayo alaan tuzungumza dharura ya nyele kufunguka funguka kila mara na ahwal fulani kwa hivyo ikiwa mwanamke nyele zake ziko katika namna zahitajia karamel aunganishe kwenye nta kule afunge nyele zisifunguke kila mara fahadha la haraj kwa sababu yutakhadh lilhaja la lizina la lizina hadhi lilhaja amefunga konge ile ama hariri ile kwenye kichwa kwa sababu ya haja ya nyele kufunguka funguka kila mara la si kwa urembo kama ni kwa urembo hii moja kwa moja utajua hukumu yake nini kwamba haifai moja kwa moja ama atafunga karamel kwa sababu ya nyele zake zafunguka kila mara na mtia dhiki akiwapika akiwashughulika kazi za nyumba mara za mshopoka fahadha fi haja fala haraja kutia qaramil kwa malengo kama hayo na hii ndio kauli ya Said na ya Ahmad la ba'sa bil qaramil hapana ubaya kuunganisha nyele mtani zisifunguke kwa dharura kama hiyo kwa ajili isifunguke lakini ikiwa ataunganisha kwa kifaa ambacho kwamba nyuzi ambazo kwamba rangi yake kama nyele hazitambulikani هي يعني حرام لا يجوز لأنه يدخل في التدليس يدخل في التدليس نحال يبيل حرام نأكفان يهيف للزينة كوريمبو هذا لا يجوز يبقى الزينة هي هي أما أم أمفيكونا ضرورة هي اللي يليزا سازوت يليزا كسي مضبوطة تكازذي بيتي ففي هذا لا حرج إن شاء الله تعالى نهي قول تكوى إمتشانغانيا قول زوت بيلي والعلم عند الله كتك فوائد حديث يتاتو وفيه النهي عن كل زينة فيه تغيير لخلق الله وفيه النهي حديث نكتازو عن كل زينة هي قاعدة منامك شكوها له هي ندو قاعدة هي حديث يكتاز عن كل زينة ورمبو واكو ووت أمبو كوامبا فيه تغيير لخلق الله نانياك يتقون كبدلش مهم بيلي الله بس ورمبو هو وكيمبيه شكوها هي قاعدة usiniulize mimi kitu fulani kitu fulani kitu fulani tutachoka kuzitaja lakini chukua kaida upambaji wowote na urembo wako wowote ambao utapelekea kubadilisha maumbile yako aliyokuumba Allah ukayageuza upambaji huo na urembo huo uepuke kwa sababu ni maluuna mwenye kufanya hivyo wowote utakaokuwa hata wa kisasa uwe na yote wekimbia bakia kwenye maumbile yako yale aliyokuumba Allah natumia ule urembo wa kike maarufu wanaotumia mama zetu wa zamani urembo mzuri urembo wa sawa sawa sisi wetua mikebe kutoka nje na makaka ndo leo wasichana wetu henda na umbio lakini wallahi chunguza urembo wa eh, kibar asini alqadimin wa zamani wallahi lan tajida mithla haupati kama huu hakuna kukachwa kachwa nini wala kukatwa katwa nini mwanamke vile alivyo yatahalla bilhinna wa bilumur alladhi yarifuna indahum eh bilkuhl walhina wadhahab zote hazimtoshi hizi ana lazima atafute urembo ule wa kisasa wenye kumgeuza na kumbadilisha na kumteketeza pengine wengine hata hudhuru ndio wakapaka vitu kwenye ngozi wakawa kama mamba wale mamba mangwena sallallahu alaihi wasallam mtu ameipamba eh, nini anakwenda kukoroga subhanallah yani maal asaf shadid utakuta utapata ahwal za wanaume wengine kadhaa watueleza kwamba yeye asema huyo mwanamke yake atanchisha kama na yeye huona ameipamba sana eh, iko haja gani sasa kupeleka na hivi kwa hivyo fanya mapambo yako haukukatazwa kujipamba wewe jipambe kulingana na mipaka ya sheria lakini watu huvuka mipaka wakavuka mipaka wakaenda kutafuta mambo mtu akitia mambo fulani ngozi ya mwili ikamgeuka ikawa sijui vipi wala iyadha billah chika tabu baadaye fala yajuz hadha maana ni madhara sasa rabi'an faida ya mwisho hii hadith وفيه أن النهي للتحريم حديث yaonesha kwamba hii katazo hapa ni la uharamu la litanzih si kwamba makruhu kama anavyosema baadhi ulama kuna baadhi ulama wanaona karaha makruh na hii si sawa kivipi kwa sababu laana laana haiwezi kulaaniwa jambo makruhu madamu limelaaniwa ina maana ni haramu ndio Allah kalaani jambo kama hilo naam hizo hadithi mbili na hizo ni baadhi ya fawaid za leo naktafi bihadha inshallah takomea hapa kwa leo biidhnillah taala